بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعليه وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mana kechagi suhbatimizda siz bilan biz ana shu Alloh taolo tushirgan kalomi Qur'oni Karim kimlarga hidoyat yo'l boshchisi bo'lishi haqida gaplashgan bo'ldik. Va aytdikki, Qur'on oyatlarini xilma-xil toifa odamlarga o'qib berar ekanmiz, oyatlarini Ba'zi odamlar ta'sirlanar ekan, haqqa yurar ekan, ba'zi odamlar oddiy qabul qilar ekan, ba'zi odamlar yoqtirmayroq quloq solar ekan. Ya'ni bu Qur'on kimga yo'l ko'rsatishligini kechagi suhbatimizdan shuni bildikki, hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'oybi va yuqimuna as-solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Bu kitob taqvodor bo'lgan kishilarga yo'l ko'rsatadi deb aytilindi. Taqvodorlar kim deganda 3 ta sifatni sanab o'tgan bo'ldik. Birinchi sifati g'ayibga ishonadi, ikkinchi sifati namozni o'qiydi, qoyim qiladi va uchinchisi infoq ihson qiladilar, biz ularga rizq qilib bergan narsalardan. Taqvodorning 3 ta sifati bo'ladi deyildi. Bu avvalambor u sifat qalbida bo'ladi, jasadida ko'rinadi va moli dunyosida ko'rinadi. Inson shu uchga bo'linadigan bo'lsa amallari g'aybga ishonish qalbida bo'ladi. Namozni qoyim qilishlik jasadi bilan bo'ladi va infoq ehson qilishlik moli dunyosi bilan bo'ladi. Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun dedi Alloh taolo mana shu oyatlarda. Faqat ana o'shalargina dedi Alloh taolo Parvardigori tomonidan hidoyatda turishibdi. Mana shulargina to'g'ri yo'lda va ta'kidlab aytyapti va faqat shulargina muflihun najot topadiganlar deydi. Mana aytdik, hayotda hamma o'zi tutgan yo'lni to'g'ri deb biladi. O'g'ri ham, to'g'ri ham, qo'l ekkan ham, qochayotgan ham, shunday emasmi? Agar inson o'zini qilayotgan hayotda ishini to'g'ri deb bilmasa, u ishini qilmaydi. Endi hammani haqiqatda haqiqat bo'laversa, unda bo'lmay qoladi. Alloh taolo aytibdi, faqat mana shular deydi, to'g'ri yo'lda deydi. Undan boshqa boshqalar tomdan tashlab olsin o'zini, baribir haqiqat shu. Faqat shulargina to'g'ri yo'lda bo'ladi va faqat shular najot topuvchilar. Mana muttaqin degan so'zga to'xtaladigan bo'lsak, muttaqin degani Allohdan taqvo qiluvchilar, Allohdan qo'rquvchilar degan ma'noni bildiradi. Bugun mana shu Allohdan qo'rqadigan insonlarda sifatlari qanday bo'ladi? Allohdan qo'rqish qanday bo'ladi? Mana shu haqida inshaalloh o'rtoqlashamiz. Abu Hurayra roziyallohu anhu kunlardan birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kirib so'radiki: "Yo Rasululloh, insonlarning ichidagi eng bilimdoni, eng a'lami kim?" deganda Rasululloh "Al-aqilu, oqil kishi" dedi. "Yo Rasululloh, odamlarning eng ibodatligi kim?" deganda Rasululloh "Al-aqil, oqil odam" dedi. Shunda yana so'rashdi: "Yo Rasululloh, insonlarning eng afzali qaysisi?" deganda yana oqil dedi. Sahobalar ya Rasululloh bu oqil degani e, jasadi bir mukammal e, jasadi mukammal bo'lgan, esqish joyda bo'lgan, ancha muncha narsadan xabar bo'lgan odam, oqni qoradan ajratgan odam oqil emasmi deganda Rasululloh aytdiki, yo'q dedi. Oqil dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana oyat o'qidi va in va inna kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya lamma mata'ul hayati dunya val oxiratu inda robbika muttaqin. Sizlar aytayotgan hamma narsa dunyo hayotini matosi, ziynati. kuch quvvatini joyda bo'lishi, jussasini sog'lom bo'lishi, aqlli bo'lishi, ilm bu bari insonga berilgan dunyodagi ziynat. Ya'ni bir insonda mana shu sifatlar bo'lsa, inson haqiqatan chiroyli hisoblanadi. Jussasi kelishgan, biror bir noqislik yo'q, aql hushi joyida, fasohatlik bu dunyo hayotining ziynati. Lekin oxiratdagi oqibat taqvodorlar uchun deyildi. Oqil degan so'z bu muttaqin, Allohdan qo'rqadigan kishi degan so'zning sinonimi bo'ladi. Biz hammamiz o'zimizni aqllilar bilamiz bu yerda o'tirganlar. Bizlar emas, hamma o'zini aqllilar biladi. Hatto ahmoq ham o'zini ahmoqligini tan olmaydi. Hamma o'zini aqllilar bilar ekan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda aqlli odamga bergan tushunchasida kishi Allohdan qo'rqmabdimi? U odam aqlli emas ekan. Ehtimol yerni teshikcha chekilib ketgandir o'zini bir dunyoviy ilmi bilan. Kosmosga chiqib yulduzlarni kashf qilayotgandir. Lekin mana shu aqli mana shu ilmi Allohdan qo'rqishlikka dalolat qilmasa, biz bu odamda aqlli deya olmaymiz. Demak, aqlli odam Allohdan qo'rqqan odam. Allohdan qo'rqgan odam bu aqlli odam deb e'tibor qilinadi. Malik ibn Diro aytadi, agar bir kishi o'zini nafsida qo'rquv va umid degan ikkita sifat topsa, haqiqiy mustahkam narsaga, mustahkam arqonga osilibdi. inson o'zining ichida qo'rquv degan sifati bo'lishi kerak va umid degan sifati bo'lishi kerak. Qo'rquv borligini, umid borligini belgilari bor. Kishini qalbida Allohning rahmatidan umidi borligini bilmoqchi bo'lsak, uni Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilayotganligida ko'ramiz. Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilyaptimi? Demak, Allohning rahmatidan nima u? Umidi bor. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا o'z nafslarini isrof qilgan bandalarim deydi Alloh taolo meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar deydi ya'ni gunoh qilgan gunoh kabir emas undan ham uyog'i o'zini nafsini isrof qilganlar gunoh qilishlikda ma'siyat qilishlikda o'zini nafsini isrof qilganlar noumid bo'lmanglar deydi demak inson Allohning rahmatidan umidi bor ekan shuning uchun savob amallarni qiladi Endi insonning qalbida qo'rquv degan sifatni borligini belgisi Alloh harom qilgan narsalardan o'zini tiyilganda, o'zini to'sayotganda bilinadi. Biz ham Allohdan qo'rqamiz, namoz o'qimaganimiz bilan deganda kazzob bo'ladi shu odam birodarlar. Biz ham ko'nimiz toza, dilimizda bor, biz ham qilamiz insob bersa deganda kazzob bo'ladi. Agar Allohdan qo'rqsa namoz o'qir edi. Ha, qo'lingiz ikkita qulingiz bor. xato kamchilik buyurgan buyrug'ingizni qilmasa, har bittasini bittadan qamchi urganingizda, bittasi keyingi safar buyurganingizda shu qamchini yemaslik uchun nima qiladi? Ikkinchisi, "Zam qo'rqamiz sizdan" desangiz, turaversa bahrayn. Demak, unga o'tmayapti yani bu qamchi qattiqroq urishlik kerak bo'ladi. Inson Allohdan qo'rqayotganligi harom ishlardan o'zini tiyayotganda ko'rinadi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu mana bomdod namozga chiqib kelayotganda Abu Lulua degan majusi zaharlangan hanjarni Hazrat Umarga urdi. Mana shunday bir o'lishlikka yaqin bo'lib turgan paytda, hanjarlangan paytda mana Umar roziyallohu anhu aytilindiki, mana Abdulloh ibn Abbos aytdi, "Ya al mu'minin, odamlar kofir bo'lganda siz musulmonlardan bo'ldingiz birinchilardan. Rasululloh bilan u kishini boshqalar xor qilganda ularga qarshi jihodda qatnashdingiz. Rasululloh vafot etdi, u kishi sizdan rozi bo'lib o'ldi. Sizga hech kim adolatsizlik hech kim sizga qarshi chiqqan emas va shahid bo'lib turishi arafasida turibsiz deb mana shunday chiroyli so'zlar bilan qalbiga taskin bermoqchi bo'ldi. Haqiqatan bu bari fakt. Birinchilardan iymon keltirdi. Hazrat Umar islomga kirishligi bilan musulmonlar kufriga shabada tegdi. Rasululloh kishidan rozi bo'lib o'tdi. haq eshigida deb atadim kishini Umar al-Foruq dedi, yaxshilarning o'rtasini ajratadigan Foruq dedi. Mana endi shahidlik ostonasida turganda Hazrat Umarga shu gapni gapirishgan tadiki "Al-mag'ruru man g'arrartumuh. Vallohu law anna li ma talat alayhi shams laftadaytu bihi min hawlil muttali." Aytdiki, mag'rur dedi. Ya'ni o'ziga katta baho berib olgan, o'zidan ketib qolgan odam kim? Sizlar o'zidan ketkizib qo'ygan odamlar. Mohtorasizlar, mohtorasizlar, oxir nima bo'ladi? o'zidan ketib qoladi. Firavnni ham qavmi men sizlarni oliy ilohilarman deyishiga sababchi bo'lishgan, yordamchi bo'lishgan. Nima desa xo'p deyishavergan, nima desa xo'p deyishavergan, oxiri bo'lgan. Ya'ni bunaqa qilib g'ururlantirmanglar meni deydi. Abu Bakr aytgan u Siddiq roziyallohu anhu. Bitta oyog'im jannatda ostonasini oxlab kirsa, ha jannatda oldiga keldi, bitta oyog'i o'tdi. 15 ham jannatda, Lekin ikkinchi oyog'imni olib kela olmas ekanman, xavotir turadi, qo'rquv deyapti. Jannatda eshigini tagida ham Allohdan qo'rqaman deyapti. Alloh bitta makr qilsa, kirgan oyog'im ham chiqib ketib dozoqqa tushib ketishi mumkin. Qarang, jannatda ostonasi kelib turib qo'rqaman deyapti. Hazrat Umar o'sha kishilarda davomchisi bo'lgan. Ularda meni g'ururlantirmanglar deyapti. Agar butun dunyo quyoshning nuri nimaga tushayotgan bo'lsa, hammasi meniki bo'lganida Allohning huzurida turishlik, qo'rquvdan qutulish uchun fido qilib olardim shu bor hudimni deydi. Shuncha ish qilib qo'ygandan keyin yana nima qilyapti? Qo'rqyapti. Biz xotirjam bo'lib qolganmiz u. Xudoga shukr. Ichmay qo'yganimga yomonchilik bo'ldi. Monchildan beri namozxon bo'lib qoldik. Bu g'ururlanmaylik bu bilan. Hali Alloh biladi, qabul qiladimi, qilmaydimi. O'shuning uchun musulmonni qalbida ikki sifat, ikkita sifat albatta bo'lishi kerak. Xavf va rajo. Ulamolar ikkita qanoti bor qushga o'xshatadi mo'minni bitta qanoti Allohning rahmatidan umid. Bizi qilgan amalimiz hech qaysi jannatga kirib ketishga yetmaydi. Lekin umid qilganligimiz uchun qilamiz buni. Bitta qonati bo'lsa, ikkinchisi Allohning azobidan qo'rquv. Allohning oldiga borganda nima muomala qiladi degan xavotir tursin. Chunki Abu Bakrlar, Umarlar xavotirda turibdi. Vahonaki tirikligida jannatni biletini qo'lga olgan 10 ta odamning birinchisi, ikkinchisi bo'lgan. Agar bizda taqvo sifati bo'lish kerak bo'lsa, Avval ana shu Allohning azobidan qo'rquv degan sifat bo'ldi. Endi biz muttaqinlardan bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda marhamat qiladi, al-mu'minu bayna mahofatayn. Mo'min odam doim ikkita qo'rquv ostida yashash kerak deydi. Doim ikkita qo'rquv bo'lishi kerak mo'minning qalbida. O'tgan umri haqida qo'rquvda bo'lish kerak, kelajak umri haqida xavotirda yashash kerak. O'tgan umri qanaqa bo'lishligi qo'rquvi. Parvardigor o'tgan umrimda juda ko'p gunohlarni qilganman, haqni tanigunimcha. Alloh kechirarmikin? Hamma o'zini plyonkasida orqaga qaytarganda qanaqa zapislab peshonasiga chiqishligini yaxshi biladi. Kimligimizni bilamiz hammamiz. 12 yasharimizdan boshlab bizga gunoh yozildimi? Alloh kechirarmikin degan o'tgan umri haqida qo'rquvda yashaydi va oldidagi hayotidan qo'rquvda yashaydi. Nima kutib turibdi meni oldida? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldida vahiy kotibi bo'lgan yigit, tizzasi tizzasiga payg'ambarimizni teyib o'tirgan, Qur'onda oyatlarni yozishlik sharafiga ega bo'lgan yigit ozgina dunyo matosini kofirlar taklif qilganda kofir bo'ldi, murtad bo'ldi, jahannam ahlidan bo'lib o'lib ketdi. Yerga olib borib ko'mishuvdi, yer ham chiqarib qo'ydi yetib etigan. 3 marta ko'mdi kofirlar Muhammadni bu ashoblari qilyapti deb 3 marta ko'mib qo'ydi, 3 marta yerga betga chiqarib qo'ydi Oxiri qutqumiz qala, hatto itlar yemadi buni go'shini. Buni o'ylaydigan bo'lsangiz, biz payg'ambarimizni ko'rganimiz yo'q, vahiy kotibi bo'lganimiz yo'q, shu sharafga yetib turib murtad bo'lib ketdi. Bularga qaraydigan bo'lsak, xavotir bo'lsin oldimizda. Ketar soatimizda nima deb ketamiz? Oxirgi so'zimiz la ilaha illalloh bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ikkita qo'rquv doim bo'lishi kerak musulmonning qalbida. Hadis Qudsiy Alloh azza va jalla aytadi: "Va izzati va jalali inni la ajma'u ala abdi khawfayn va la amnayn." Izzatimga, ulug'ligimga qasam ichib aytaman deydi Alloh taolo. Bir mo'min bandan ustida yoki bir bandan ustida ikkita qo'rquvni ham bir jamlab qo'ymayman. Ikkita xotirjamlikni ham jamlab qo'ymayman. Ya'ni bitta insonga bitta qo'rquv beriladi, bitta xotirjamlik beriladi. Dunyoda mendan qo'rqqan oxiratda xotirjamligi qoladi. Dunyoda mendan xotirjam bo'lib yashagan odam oxiratda mendan qo'rqadi deydi. Tushunali bo'ldimi? imtihon bo'lguncha tayyorgarlikni ko'rgan tolib imtihon bo'lganda qo'rqmay o'tiradi. Endi imtihon bo'lmasdan turib xotirjam yurgan tolib imtihon bo'lganda nima bo'ladi? Qo'rquvda bo'ladi. Demak, dunyoda qo'rqib yashaylik, xotirjamligimizni nima qilaylik? Ha, qossobam akalar suveli go'shtini burunroq sotib olishga harakat qiladi. Talg'i go'shtni oxirroq yop qoladi. Ya'ni oxirini o'ylaydi. Hadislarda keladi, Alloh subhanahu va taolo osmonlar, yerni yaratgan paytda bir farishtalarni bir toifasini yaratgan ekanki, ular yaralgan kunidan boshlab to qiyomat qoyim bo'lguncha peshonalari sajdada turar ekan. Qiyomat qoyim bo'lganda peshonasini ko'tarib turib, Parvardigoro, seni ulug'ligingga loyiq ibodat qila olmadik deb yig'lashar ekan. Shular qo'rquvda ekan. Bu hali gunoh qilmagan farishtalar bular. Xudo shukr, qarzimizdan qutuldi deymiz, xutonni o'qib olib. O'g'o, siz bu qarz degansiz, u qarzni uzib qo'yibsizlar. U xotirjam bo'lmaydi, hali Alloh qabul qiladimi degan savol turibdi. Hajga borib keldi, ya Xudo shukr endi endi tekis ketaman oxiratga. Alloh biladi hali. U yerda bitta bir baxt yurib qo'ygandirsiz, qo'y so'yish kerak bo'lib qoluvdi, so'ymay keldingiz, hajiz haj bo'ldimi? Birovga ozor berib qo'ydingiz, birovda oyog'ini ezib oldingiz, birov bilan zamzam talashdingiz ihromda turib. Yavash akalar. Keyin shu fiqhni o'rganib ketdik. Shunga e'tibor berganmizmi? Bitta chivinni o'ldirib bo'lmaydi ihromda turganda. Boshimizga bitta narsani kiyib olgandirmiz. Yo'q, qarzdan qutulib keldik, xotirjam. Birodalar, sahobalar Ramazonda 30 kun 30 tutib 5 oy yig'lagan ekan qabul kıyındır. Mana hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Man istava yawmahu fa huwa mag'bun. Va man kana ghadahu sharru min yawmihi huwa mal'un. Va man lam yakun fi ziyadati fa huwa fi nuqson. Va man kana fi nuqsoni fal mautu khayrun lahu. Hadislarda keladi, mo'minning bugungi kuni kechagi kunidaqa bo'lmaydi deydi. Kecha 10 gramm edi, bugun 11 gramm bo'lish kerak degani. ertangi kuni bugungi kunda ham bo'lmasligi kerak deydi. Ertaga 10 ham bo'lish kerak. Qaraylik o'zimizga. Kecha qancha ibodat qilib, qancha tasbihat yapdik, bugun qancha tasbihat qancha ibodat qilyapmiz. Kecha nechi soat kino ko'ryotgandik bugun nechi soat qo'shib qo'ydik. Kim kechagi kuni bilan bugungi kuni bir xil bo'lsa deydi, bu g'abiy deydi, badbaxt deydi. Kimi kechagi kuni bugungi kunidan yomonroq bo'lsa yoki bugungi kuni kecha kunda yomonroq bo'lsa u mal'un deydi, la'natlangan deydi. Agar kechagi kunidan bugungi kunda ziyodalik bo'lmagan bo'lsa, u nuqsonda yashayapti deydi. Kim endi nuqsonda yashayotgan bo'lsa, uni o'lgani yaxshi deydi. Musulmondan nima turish kerak ekan? Yuksalib turishlik kerak. Mana Ramazon birodarlar. Birinchi Ramazon kuni tutdik, alhamdulillah. Endi bugun nima qilamiz bugun? Mana hadislarda keladi Alloh taolo odam alayhisalomga aytarkan, "Ey odam, o'zingni zurriyotlaringdan jahannam ahlini ajratib qo'ygin." Desa, Parvardigor jahannam ahli nima desa, seni bolalaringdan har 1000 tasidan 999 tasi dozoqqa tushadi degan ekan. Sahobalar qushidan ketgan ekan bu hadisda eshitib turib. 1000 ta odam o'tirgan bo'lsa, bittasi jannatga keladi, 999 tasi dozoqqa tushadi degan ekan. Agar ularga aksincha 1000 ta odamdan bitta odam dozoqqa tushib, 999 tasi jannatga kirgan deganda ham o'sha bittasi men bo'lib qolmaydi degan xavotir bo'lgan ularda. Shunda payg'ambarimiz ko'nini ko'tarib, aslardan boshqa kofir munofiqlar bor. Ular bir qismi bo'ladi. Sizlar bilmagan Yajuj Majuj qavmi bor. Ular bo'ladi, jinlar bor deb turib, yengillab musulmonlarni ko'niga nima qilgan ekan? Lekin birodalar, tadan bitta esimizdan chiqmasin. Allohdan qo'rqish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahobalari Rasulullohdan eshitgan so'zlarga amal qilgan kishilar edi. Kunlardan birida Hanzala ismli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan biri shat ko'chaga chiqdi-da, "Nafaqa Hanzala" dedi. Munofiq bo'lib qoldim men dedi. Hanzala munofiq bo'lib qoldi. Munofiq bo'lib qoldi deb ko'chaga shunday baqirib ketayotgandi. Abu Bakr Siddiq ro'parasidan chiqdi, "Ya Hanzala, nimaga munofiq bo'lasiz? Axir siz munofiq emassiz" dedi. "Munofiq bo'lib qoldim" dedi. Sabab deb so'raganda aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldi o'tirganimizda, oxirat haqida bizga ma'vizalarda o'qigan paytda qalblarimiz ezilib, ko'zlarimiz yosh to'kib deydi, boshqacha odam bo'lamiz deydi. Men boshqacha odam bo'laman deydi. Ana shu joyda o'tirganda. Lekin uyga borib, axloqim bilan o'tirib, bir pera choy ichib, dunyo haqida gaplashganimda o'zgarib qolyapman deydi. Ular qalbini o'zgarayotganini sezgan ekan. Hali oyog'imizni soqatganini sezamiz, suvatganda. Ular qalbini o'zgarayotganini sezgan ekan. Men munofiq bo'lib qoldimmi degan g'am tushyapti qalbiga. Rasulullohning oldida boshqacha, uyga borganda bizmasmi o'sha? Masala eshitganda zo'r bo'lamiz. Ne boramiz bitta kinoda ko'rgandan keyin normal bo'lib qolamiz yani. kulyapmizda biz qaranglar, kulyapmiz. Bu yig'iladigan narsa emasmi? Ayni shunchalik bo'ladi endi astag'firullah deb qo'yamiz deymiz. Hanzala munofiq bo'lib qoldim deb qo'rqyapti. Ularda hayotdagi bitta g'ami Allohni diydoriga yetib olish bo'lgan. U g'ami o'g'lini yoki qizini chiqarib olish yoki devorni tikka qilib olish bo'lmagan. O'shuning uchun biz sezmayapmiz u sovuqda oyog'imizga urayotgan. Abu Bakr Siddiq aytyapti "E, menda ham shunaqa dedi." Abu Bakrda bor ekan bu narsa. Endi bizda ot ustida bo'ladi bu narsa. Zamonda zo'rligini qarang, zamoni saodat. Yuring Rasululloh oldiga boramiz dedi. Ya'ni zo'r zamonda bir savol chiqib qolsa, muammo chiqib qolsa, domla bitta. Bitta fatvo aytiladi. Ona domla anaqa debdi, mana domla mana qilib degan gap yo'q. Zo'r zamon. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarga ikkita narsani qo'yib ketyapman degan, kitob va sunnat degan. Shundan istoringlar javobdi degan. Undan istash uchun ilm kerak. bitta hadisni sholovga qo'yib turiblar, hukm aytavermaylik birodarlar. Chunki shu shu davrga yashayapmiz-da. Masalan, Kirillga tarjima qilib qo'yilgan hadis kitoblari bor, shunday bir kitoblar borda, shuni o'qib olib turib, bittamiz muftiy bo'lib turib, birodar halol, harom, kiyganini, yeganiga o'sha hukm chiqaradi deb ketdi. Ehtiyot bo'laylik. Abu Bakr Siddiq ikkalasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga borishdi. Borishdida dardini aytishganda payg'ambar vasallam aytdilarki, Yo'q bu dedi, bu nifoq emas dedi. Bu nifoq emas dedi. Aytdilarki, innakum law kuntum ala tilka al-hala la safahatkum al malaikatu fit tariq wa zaratkum fi fi dawrikum ala firashikum walakinna ya hanzala sa'atan fa sa'atan agar sizlar dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam meni oldimda o'tirgan holatinglarda ko'chada ham yasha olaganinglarda dedi Ya'ni mana masala ishlayapmiz, ozgina dunyodan uzildik, qalblarimiz shunday bir rohatlanyapti-da, agar mana shunday yashalaganinglar dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, farishtalar ko'zingizga ko'rinardi. Shunday bir pokiza holat ekan mana shu ilm ilm majlisi. Ilm majlisi bo'layotgan joyga Allohning farishtalarining tushligi, Allohning barakati, xotirjamlik tushishligi haq narsa. Mana xotirjam o'tiribmiz ku Nimaga o'tiribmiz? Hammani dunyoviy tashvish yetarli kallasida. lekin ozgina mariqa chiqdi, ozgina Allohni zikrni eshitdik, hamma bir xil mazza qilyapti hozir. Agar hayoli shu yerda bo'lsanglar. Agar meni huzurimdagidaqa qadar Rasululloh, holatda ko'chada yura olaganinglarda farishtalar ko'zingizlarga ko'rinardida, qo'lingizlarga qo'llar berib assalomu alaykum deb ko'rishardi sizlar bilan dedi. Ular ozgina payg'ambarimiz oldiga holatda boshqacha, uyg'ida boshqacha bo'lib qolganda xavotir qilgan, g'am qilgan ular. Bizda shu narsa bormi? Allohdan qo'rqish sifati bo'lsa bo'lish kerak bu narsa bizda. Hanzala roziyallohu anhu aytdiki, "Alakinna sa'atan fa'asatan ya Hanzala." Ba'zida undek, ba'zida bundek. Iymon bir ko'tariladi, bir tushadi. Demek, inson qancha ilm majlisida ko'p bo'lar ekan, zikrda ko'p bo'lar ekan, yuksalishi ziyoda bo'ladi. Mana shu Hanzala roziyallohu anhu qanday vafot topgan? Mana shuni aytib qo'yaylik. Jihodga nido qilindi. Hanzala uxlayotgan holda shunday turdida qilichini ko'tarib otib minib chiqib ketdi. G'usl qilishigidan chiqib qolgan, uxlab qolgan edi. Junub holatda chiqib ketdi. va shahid bo'ldi. Rasulullohdan Hanzala haqida so'rashganda aytdiki, Hanzalani falon joyda farishtalar g'usul qildiryapti dedi. Haqiqatan Rasul aytgan joyga borganlarida cho'lda yotgan, shahid bo'layotgan jussasidan, sochidan suvlar tomchilar oqib turar edi. Payg'ambar shunday qarab turardi, sha teskari qarab oldi. Ya Rasululloh, nimaga tez qaradingiz dedi? Hozir unga atalgan xurlardan ikkisi keldi, ularga qarashlikdan dedi, hayo qildim, teskari qaradim dedi. Ular shunday insonlar bo'lgan, mana shunday xayrli xotima topgan ular. Siz bilan biz ham ketar soatimiz xotimasi xayrli bo'lishi uchun birodalar, ikkita qo'rquv, ikkita xotirjamlik jamlamayman dedi. Dunyoda qo'rqqan oxiratda xotirjam bo'ladi, dunyoda xotirjam bo'lgan oxiratda qo'rqadi dedi. Ikkita qo'rquv bo'lsin. O'tgan hayotimiz haqida qo'rqib yashaylik va kelajak nima kutib turganiga haqida qo'rqib yashaylik. Inshaalloh Alloh taolo muttaqiylardan qilsin va mana shu kitob yo'l ko'rsatadigan najot topuvchi kishilardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.